Gelukkig is die mens wat nie loop volgens die raad van goddeloos is, of staan op die pad van sondaars, of sit in die vergadering van spotters nie. Hy vind echter vreugde in die geboeien van die Heere en oordink sy voorschrifte dag en nacht. Hij is soos een boom geplant langs waterstromen, wat vruchten dra op die rechte tijd. Sy blare verwelk nie, en alles wat hij doen, is hij voorspoedig. Maar dit geldt niet voor die goddeloos is nie hulle is soos kaf wat die wind verstrooi, daarom sal godeloosis nie voortbestaan in die oordeel, of sondaars in die geselskap van is nie. Want die Heere waak oor die pad van die gelovig is, maar die baie van die godeloosis leidt tot ondergang.